Sot është e martë dhe siç themi në klubin e mëngjesit, aspak ters. Blendi si je? Unë jam shumë mirë, mm. ju si jeni? Mirë. Gati. Pak të griposur apo mirë. Ah, vazhdo. Ma ka gjetur Olta. Ç'ka, është, është e martë, por uh, siç e the ti aspak ters mm -hmm. dhe kam përshtypjen se do jetë një program i mirë edhe sot. Normal. Në klubin e mëngjesit megjithatë, megjithatë, koha do ta tregojë, koha në vazhdim. Ehm, um, duket sikur po lind Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1861, Italia fiton pavarësinë. Në vitin 1901, u shfaqën në Bernheim Gallery në Paris pikturat e Vincent van Gogh. Në vitin 1917, u zhvillua turneu i parë i bowling për femra në Shën Louis në Amerikë. Pothuajse 100 gra morën pjesë në këtë veprimtari. Në vitin 1921, Galeria Kombëtare e Artit u hap zyrtarisht nga presidenti amerikan Franklin Roosevelt në Washington DC. Në vitin 1948, u nënshkrua nga Britania, Franca dhe vendet e Beneluxit Traktati i Brukselit, një aleancë 50-vjeçare midis vendeve nënshkruese, i cili parashikonte bashkëpunim ushtarak në rast të ndonjë sulmi. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë, shkencëtarët në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley njoftuan se kishin krijuar një element të ri radioaktiv. Ata e quajtën atë Californium, që është i njohur edhe si elementi 98. Në vitin 1951, erdhi në jetë aktori amerikan Kurt Russell. Në vitin 1959, Një kryengritje e madhe filloi në Tibet kundër sundimit kinez. Dalai Lama u largua i maskuar drejt Indisë. Në vitin 1960, u hap në Gjenevë konferenca e dytë e Kombeve të Bashkuara mbi të drejtën detare me pjesëmarrjen e 80 shteteve. Ajo përfundoi më 26 prill pas një marrëveshje. Në vitin 1969, Golda Meir u betua si kryeministre e katërt e Izraelit. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy, njerëzit e bardhë të Afrikës Jugore miratuan reformat kushtetuese për t'u dhënë barazi ligjore zezakëve. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë, një panel i ekspertëve mjekësorë arriti në përfundimin se marijuana kishte përfitime mjekësore për njerëzit që vuanin nga kanceri dhe AIDS. Në vitin 2009, iTunes Music Store arriti në 800 milion shkarkime. This is Club FM 100.4. Okej, mirë se vini në Club FM, miq të dashur, ju përshëndesim. Ora është tani 7 e 10 minuta e 47 sekonda. 7 e kusur. Po, 7 e kusur, 7 e kusur, 7 e ca. Është gati ora edhe për Jerin që të na tregojë se çfarë ka zgjedhur sot si shprehje për ditën. Ku fshihet çfarë jeri? Jo, se tha çfarë fshehet. Çfarë fshehet? Fshihet, aha. Dhe unë i them fshihet çfarë? Fshihet çfarë? Atëherë na trego jeri se çfarë ke zgjedhur për sot. Gabriel Garcia Marquez, është ai që po fshihet. Në rregull, le të shohim pra edhe tabelën e zezë. Mm, po të kisha lindur përsëri, ndoshta nuk do t'i thoja të gjitha ato që mendoja. Nuk do t'i thoja të gjitha ato që mendoja, pra, por pra, mm, nuk do t'i thoja të gjitha ato që mendoja, do po. do mbaja ca për vete altin. Mm. Po se ka mm. një por. Do ta shpjegosh ti po le ta shohim. Por do i mendoja të gjitha ato që do të thoja. Pra do mendoja një herë pastaj do të flisja. Kjo është, e thon shkurt. Tani tani e kuptoj. Është qartë. Faleminderit Jeri edhe për uh, siç thonë në media divulgimin e kësaj ah, eh, fjalë shumë e bukur. Kësaj shprehjeje e e si thua se e thjeshtëzove për për gjithë njerëzit ose e divulgove. për ta komplikuar. E se është shumë e bukur, se se fjala divulgoj do thot do thot që ti ta thjeshtosh diçka. Mm -hmm. Ta bësh më thjesht, por në vetvete eh, si fjalë kur përdoret në shqip, kështu kur e sill nga nga gjuhët e huaja, është kështu që hajde hajde ta thjeshtëzojmë diçka duke duke i vënë një emër të komplikuar. Hajde ta divulgojmë diçka. Nice, okay. Ikim, shkojmë tek uh, muzika tani miq të dashur se është mëngjes, shkon është Kwabs. Kjo është kënga e tij e re. Po është akoma e ngrohtë për momentin, kam pa. Po. përshtypjen një uh, nga këngët uh, akoma qëndron. Akoma dal boja. Ndër klasifikime. Ja ku vjen tani në klubin e mëngjesit. Mirë se vini në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Ju përshëndesim ora është tani 7:21 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, Oltën, edhe Lorin në klubin e mëngjesit çdo ditë me juve. Olta na trego se si do jetë moti për uh, ditën e sotme dhe çfarë parashikohet që të ndodhi nesër në Qiejt mbi kokat tona Tani në klubin e mëngjesit Jemi Olta me motin Tani duke nisur nga sot Në këto mm -hmm. momente temperatura është 9 grad Celsius Sot nuk do bjerë shi mm -hmm. Do jetë kohë me diell dhe me vranësira Ndërkohë që nesër dhe pasnesër kemi shi Okej. Okay. Oh, jo, jo, Temperatura maksimale për sot do arrijë 18 gradë Celsius. Më kurrë të tentë. Po. Mm. Faleminderit Olta. Faleminderit. Okej, mirë, okej. Do ketë. Kemi kohë nesër. Nesër pasnesër shi thot Olta, kështu që bëuni gati. Oj. Erdhi prap. Mu kur po hyn te pranvera. Oh, çfarë koha? E di thua. Gjithsesi, flasim pak për uh, tërheqjen, tërheqjen midis njerëzve. Një nga bazat e bazat uh, e, e jetës, nëse po. mund të themi, një nga bazat e jetës. Po mm. sigurisht, sigurisht, tërheqja që njerëzit kanë për uh, njëri tjetrin. Njëri tjetrin. Çfarë janë ato cilësi që e bëjnë një njeri më tërheqës sot? Se kjo ndryshon, për shembull në kohën e, po themi, mm. të vjetërve fare. Ishte tërheqëse që një mashkull të ishte i fuqishëm, të ishte muskuloz, të kishte nishan kur hidhte shigjetën, të sillte drerin e vrarë në shtëpi. Dhe bënte edhe dy luftime për të arritur. Patjetër, patjetër. Për një grua pastaj të ishte nënë e mirë, të mblidhte fruta, perime, ku di unë se çfarë, grumbullonin, ishte periudha kur grumbullonin me foragjere. Kërpudha në pyllë, gjëra që hanin. Uh, më vonë pastaj këto gjëra ndryshojnë. Kush ka më shumë skllevër është burri më i dëshirueshëm, sigurisht, ka pasuri, kush ka forcë, kush ka pushtet, kush është më i bukur, mm. kush është më, ku di unë tani, Gjitha këto. Pastaj Greqia ka eposin e lashtë të luftës së Trojës, për shembull, e gjitha për bukurinë e një gruaje, mm -hmm. që ishte cilësia që vlerësohej më shumë, sepse për atë duhej, nuk kishte më nevojë të hipte në pemë që të mblidhte hurma Helena, që të hanin ata në shtëpi se kishin ndryshuar gjërat. Kështu që bukuria zuri vendin e po themi mëmësisë a shkahtësisë që duhej te te një vajzë më përpara. Pastaj ndryshojnë prap gjërat. Mm. Sot për shembull, Është tjetër gjë. Sot e do, si, e do deputet ndoshta, e do djalë të mirë, por që rropatet për një rrogë, e do ë uh, bukurosh dhe të fuqishëm apo e do e do të zgjuar, të vogël dhe me shumë syze, por uh, por me shumë para në bankë, për shembull, me një të ardhme. Të ketë trut apo të ketë ku të gjon, të ketë këto të tjerat, mm. gjërat e tjera që mund të ketë. Po, pastaj te një femër. Çfarë dëshirohet sot, çfarë kërkohet nga nga vajza. Domethënë, cilat janë ato gjëra që e bëjnë dikë tërheqës? Mhm. Mm Nëse e bëra me kuptim. Kështu që për këtë do të flasim sot. Ato cilësi. Ti jeri mund ta nisësh nëse dëshiron, se po shikoj që po të. Jo, unë gjithmonë e nis nga bukuria e mendjes. Nga bukuria e mendjes. Këtë nuk e ndryshoj asnjëherë, sepse për mua ka shumë rëndësi që një njeri të jetë i zgjuar, të jetë i mençur, i duruar. Po pse nëse mund të të pyes, pse duhen këto? Pse pse janë të rëndësishme po për ty? Jeta është shumë e gjatë, Blendi, kështu. E kuptoj mirë po. Në fund fare këto ngelen. Edhe edhe sa do si do që ti. Sado lekë të kesh, po s'pate tru, mm -hmm. nesër pasnesër nuk e di se çfarë do të ngelet. Domethënë ti thua që mund të të ikin dhe lekët po, për mungesë të trurit. Jeta varet se si të merr, kështu që nëse sot je në majë, nesër po. mund të jesh në fund. E kuptoj. Asnjëherë nuk i dihet. Vjen vjen dikush me tru dhe t'i merr lekët. Mund të jetë kështu, po, po. pse jo. Ë, kështu që ti thua bukuria e mendjes. Kjo është po. çfarë të tërheq ty te njeriu. Po si shprehet kjo? Që në çfarë forme merr konkretisht bukuria e po, mendjes? Duket kështu. Shfaqet në forma të ndryshme dhe kjo nuk është se ti e shikon dhe ka brirë ai njeriu tjetër po. dhe ti e dallon. Po si e dallon? Gjatë njohjes dhe gjatë mënyrës së komunikimit, gjatë mënyrës se si sillet mm. dikush, ti e kupton që ka një mendje të bukur ose jo. Po e kuptoj pra, po akoma më shumë dua të kuptoj. Se si shprehet një mendje e bukur, domethënë është mendje e bukur ë uh, një matematicien apo është mendje e jo. bukur ja. një fizik, po, po janë ata mendje të bukura, kemi filmin për shembull. Mirë, mirë, ajo nuk mind. diskutohet, nuk po flasim për gjeni, ë, se mund të kesh mendje të bukur pa qenë edhe gjeni, pa ndryshuar jetën po e të tjerëve. Po se ti je i sjellshëm për shembull është një gjë, Po, Se ka njerëz që janë janë maskarenj fare, po kanë një mirësjellje kur duan. Të kesh një botë shumë të bukur të brendshme. Dhe kjo nuk do të thotë që ti automatikisht bën gjëra shumë të mira për njerëzit e tjerë, por që ti je një njeri që ke disa vlera. Mm -hmm. Dhe këto vlera ti i shpalos dhe di të sillesh ndryshe nga të tjerët. Ka të bëjë arti për shembull me këtë, se kur flet për një mendje të bukur. Po jo të gjithë artistët mund të jenë me mendje të bukur, mm. kështu që nuk është se Ka dhe artistë me mendje shumë të bukur. Absolutisht. Është po. e vërtetë kjo. Është shumë e vërtetë. Ka artistë që që flasin shumë për të bukurën, por që Ka artistë dhe pse sa herë që bëjnë art është është gjë më shumë thuar që. Nëse gjithsesi, çfarë uh, bën një femër tërheqëse sot? Çfarë mendon se janë cilësitë që e bëjnë edhe jo mos fol vetëm personalisht nga vetja jote, zgjeroje pak atë që mos ndihesh në siklet. jo, më jo, nuk ndihem në siklet, po tash nga vetja, po. Pikë së pari një herë femra duhet të jetë për veten e vet. Të jetë për veten e saj. Të jetë e zonja pra. E zonja pra. E bën tërheqëse kjo. Përgjithësisht i ke që rrinë gjithë kohës. Mm. Ke që rrinë po kështu çantat i kanë kështu nga 3-4 mijë euro çantë. 3-4 mijë euro çantë. Po. Rrinë taka, ku di unë po, çfarë? Nëse rrinë, mendojnë për diçka. Të gjejnë dikë që t'i financojë. Po, për shembull, se ka, më fal, se s'dua të bëj stereotipe, por ka ka vajza për shembull që që janë me me me një barrë mend. Më kupton? Mhm. Po që mund të rrinë me sheshka, kështu krehen më rrallë, ku di unë se çfarë janë gjithmonë mbi libra, apo në mos ajo një gjë tjetër, janë janë tepër të zëna me punë. Mm. E kupton telefoni njëra tjetra, kështu janë goca aktive. Ka dhe goca që janë çik pasive si ato që thotë Altini nuk është se mendojnë ai shumë se s'kanë ndonjë punë, ku di unë, puna e tyre është të duken të bukura për shembull, është një. Të mendojnë se cila nga këto tipologji femrash është më më tërheqëse për shembull. Ajo ajo që ka ato xhinset shumë të bukura, Që ti s'di se ku i ka blerë, megjithatë vazhdon i vëzhgon sikur do që ta marrësh vesh, e takat e ku di unë çantën e buzëkuqin e flokët e thonjtë jo, lëkurën. Jo, nuk jam për këtë lloj kategorie. Nuk jam për këtë, që janë kështu të super kuruara, kalojnë rrugës edhe mimoza, domethënë, se janë fare. Mimozat i përshëndesin me aroma. Se po marrim dy, dy ekstreme, megjithatë një femër që kujdeset për veten, ka respekt për veten, dhe duhet po, vlerësuar. S'po them. Por nuk është domethënë një kanalizim i tillë. Jo, jo, jo do të them që janë jo, janë janë vajza, janë vajza në profesion, e kisha fjalën. Po. Vajza në akademi, mm. vajza në politikë, vajza në biznes, vajza në, e kupton, ne kemi kështu gjë. Jo vetëm kështu, por ato që ja dalin mbanë që është është femra për shembull me me pushtet, po, po. Është dhe femra tjetër që është më pak ashtu por duket sikur Nuk e di se kush e ushqen me me me euro që që ka ka gjithë gjërat e shtrenjta, ka gjithë gjërat e bukura edhe. Mm -hmm. Po me çfarë merresh ti? Ose hapin në hapin në atë në një biznes për shembull kështu pastaj. Po, një butik një një gjë. Dikush do të përpjekë ato. Kështu që ti për kë je nga këto të dy? Unë jam për uh, pjesën me një barrë mend. Me një barrë mend. Po. Okej. Okay. Mirë, kështu jemi në klubin e mëngjesit. Jemi shumë uh, i duam ose ose mendje të bukura, mm -hmm. ose një barrë mend, ose sasi ose cilësi, por që gjithmonë dhe mendja. Po, me thënë drejtën dhe portofoli. Pyetja për ju është, cilat janë cilësitë që e bëjnë uh, sot një vajzë apo një djalë tërheqës? Mhm. Çfarë janë ato që ju shikoni, çfarë uh, çfarë ju kërkoni tek partneri potencial? Mbas pak në klubin e mëngjesit. E 33 minuta mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irin, Altin, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Kemi pra një pyetje për gjithë juve. Sot ju ftojmë që të përgjigjeni ose në faqen tonë në Facebook ose mund të na shkruani përmes uh, Celulari një SMS mjafton 069 20 70 222 është numri 069 20 70 222. Cilat janë cilësitë që e bëjnë një vajzë apo një djalë tërheqës sot në ditët tona, këtu në Shqipërinë tonë? Mm -hmm. Bukuria, suksesi, mendja, karriera, apo paratë, kultura, sjellja apo dashuria, romanca që mund të ketë ndaj jush, çfarë kërkoni ju tek partneri ideal? Dhe partneri ideal e kemi vendosur në faqen tonë Facebook në Në thonjza, se është gjithmonë është gjithmonë një kështu hipotetike. Është e mundshme, por asnjëherë e sigurt. Mm. Okej, Jeri, na trego pak uh, për uh, këtë videon e vogël. Mm. Çfarë ke, çfarë ke hedhur? Është uh, është regjistruar në Tajlandë nga e zonja e shtëpisë. Jeri ka vendosur që të na hapi. E ke parasysh që çdo ka derrin me dy fytyra, viçin me dy koka. Unë e nisa vitin 2015 duke thënë krijesat e çuditshme, kështu që prandaj po vazhdoj të zbuloj krijesa të çuditshme anë mbanë botës mm. dhe pikërisht në Tajlandë, në Tajlandë ka ardhur në jetë një pulë me katër këmbë. Bravo, pula me katër këmbë. Po. Ka dy këmbët kryesore si çdo pulë tjetër, ndërkohë dy këmbët e tjera mm -hmm. i mhm. varen në formën e një bishti. Nuk është se janë funksionale. Po, stanus. Po, domethënë është si një është si një lloj barre që ajo i mban dhe i tërheq gjithë kohës me vete. uh, janë habitur të gjithë njerëzit uh, në këtë zonë të Tajlandës, por shkencëtarët kur kanë shkuar dhe kanë parë. Ka qenë me binjak prandaj. Po pra, thotë nuk është asnjë rast i çuditshëm, ka ndodhur dhe më përpara, madje ky fenomen ka dhe një emër, quhet polimelia, dhe është një deformim i shkaktuar para lindjes për shkak të një binjaku tjetër që mund të ketë qenë të paformuar. Pra, ka pasur këmbët atje për të bërë. Do ishte një pulë tjetër. Megjithatë pula u... është si kokrra e mollës, është e shëndetshme pavarësisht se dy këmbët e tjera i mban, i tërheq. Mashallah si pulë. Po, është vërtet. Kurse kurse ai pula tjetër që do kishte qenë po s'u bë dot. Mm -hmm. Si thua, u katandis kokoshi një thelë. Nuk ngeli vetëm vetëm këmbët. Vetëm këmbët. Nice okay, mirë. Faleminderit Eri. Të lutem. Po këto gjërat e çuditshme i ke kështu. Po sepse viti 2015 që në janar po ta keni vënë re ka mm. nisur me zbulime të krijesave të çuditshme. Fillimisht ujore, më pas. Qartazi, qartazi, e shikoj që edhe gazeta më prestigjioze The mm. Daily Mail është marrë me këtë. Ka hedhur dhe video në internet, po Kjo është një pulë që ka lindur në 2014, me siguri. Nuk është një po, po, pulë e po, këtij viti. Kjo ka lindur, por edhe uh, jo, kjo ato pula do ketë lindur shumë më parë. Edhe kafshët që ne kemi përmendur gjatë 2015-s është që kanë fillesën nga dhjetori i mm -hmm. 2014-s e në vazhdim. Se kjo është pulë e rritur. Kjo është, po pra, më vetëm. Tash. E drejtë. Si thotë pula s'kam lindur dje. Kam marrë dhurum pa. Kam lindur pardje. Meqë ra fjala, është mm. e kemi e kemi mbyllur këtu në klubin e mëngjesit apo jo? Se çfarë Si kaloi pula botën? Se mm -hmm. një shprehje në anglisht është how did the why did the chicken cross the road? Pse kaloi pula rrugën? Dhe gjithmonë ka një batutë mbrapa pastaj që e shoqëron këtë. Ëh, mm -hmm. uh, por ky ka shkruar librin uh, si si e kaloi pula botën? Uh, për shkak se se Vendosi që ta ta bënte këtë është është gazetar i cili merret me shkencën dhe pasi bëri një raportim mbi ca pula, nuk e di se pse, tha me vete tha, "Ok. Pula, zogu më i përhapur në gjithë botën. E Bravo. dini që për çdo njeri ka rreth 4 pula, pra nëse ka 7 miliard njerëz Njerëz. në tokë, duhet ta shumëzosh me 4 dhe del përafërsisht numri i pulave që që ekzistojnë. Kështu që 7 e 4 dalin ato pulat. 28 miliard, a, kështu i bie. 28 miliard E, pula? tamam. Po, Sa aq e i ka bie. 28? Po. 28. Okej, kështu që, kështu që, ëm pula ka ka ardhur mbas vezës. Thoshte ai. Pse? Mm. Sepse sepse veza në si mënyrë riprodhimi është përdorur në planetin tonë që nga mm. dinozaurët. Dinozaurët bënin vezë. Në po. atë kohë pulat nuk ekzistonin. Akoma pula nuk ishte nuk ishte ardhur, si thua, në, në këtë botë, po. Ë, po. uh, por veza ishte. Ishin vezë dinozaurë, kështu që në tokë kishte vezë. S'kishte pula. Mhm. Është vërtetë. S'ishin vezë pulash, nuk ishin vezë pulash, po po ishin vezë. Po. Por ishin vezë, kështu që kështu mhm. Domethënë është veza para pulës. Veza vjen para pulës në planetin Tokë. E kemi kemi parë vezën atë kohë kur pulat nuk nuk ekzistonin akoma. Ne s'i kemi parë se as ne s'ishim, po e kam parë se që dikush i ka parë. Me një dinozaur, kur e ka bërë, e kanë kror ato, nuk e di. Nuk e di. Po imagjinoje. Ëm um, të kesh një vezë ka vezë dinozauri. Duhet të ketë kanë po, gjetur shumë fosile të vezëve dinozaurë. Fosile po. Po, po, po, po. Përveç urmelit, për shembull, urmeli që ju ka kujt. Hm? Sa tavolina, sa tavolina ime. E di, është e bukur. Dinozaurët kanë qenë nga nga të mëdhenj kështu gjigantë, gjigantë, gjigantë, Deri ka pas dhe dinozaurë që kanë po. qenë sa një të vegjël, kuptoj. Sa një pulë meqë ra fjala. Po. Kthehem pas pak në klubin e mëngjesit, është Young the Giant që vjen me Cough Syrup tani. Kur të kthehemi do të kemi edhe anagramën për ditën e sotme, është e bukur sot. Miq të dashur, në klubin e mëngjesit ne ju urojmë një ditë fantastike, është e martë, por as pak ders. Unë kam gati dhe anagramën për ditën e sotme. Jemi gati. Po. Jo, jemi gati thua. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, anagramën e ditës së sotme miq të dashur do ta luajmë për një kopje të romanit Drita midis oqeaneve. Oh, sa bukur. Drita midis oqeaneve është romani që Jeri ka pas shpine atje në Bibliotekën tonë është kjo. Është uh, një roman nga ML Stedman. Uh, shkrimtarja Meqë ra fjala, filmi që po bëhet, uh, bazuar në drita midis oqeaneve, ka Michael Fassbendern dhe Rachel Weisz E keni parasysh Rachel, po, po. Rachel Weisz, uh, Michael Fassbender nga Shame, nga 12 Years a Slave. Mm. Domethënë produksion i madh i cili ka nisur në Australi ku po filmohet uh, ku po filmohet uh, filmi i bazuar mbi mbi romanin Drita midis oqeaneve. E gjeni tani në çdo librari, por ne do ta japim një kopje falas për atë që zgjidh anagramën sot dhe anagrama është Durakinat. Oh. Durakinat. Ato rakinat, ato uiskrat, ato vodkat, du rakinat. I dashke, nuk t'ia. Du rakinat. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Dikush mund të thoshte edhe Dura ki Nat, nat. Për nat Dura ki nat D-U-R-A K-I-N-A T D-U R A K I N A T Durakinat Durakinat Mm. Mm. Për momentin s'ka mm. asnjë ide. Për momentin duket e vështirë. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Malta, mm. mm. ndonjë ide? Mm, mm, Fare. Hiç. Durakinat në klubin e mëngjesit. Kujdes, është anagrama për ditën e sotme Durakinat. Nuk po zgjas më. Nuk mendoj se se ka nevojë apo jo. E çuam Po ka nevojë se ne nuk e kemi gjetur, po ç'na jo, pas vetë që kemi kohë. Ç'të themi, kush e ka marrë vesh e ka marrë, është është është është e thjeshtë, Durakinat, nuk është e vështirë. Mhm. Nuk është e vështirë. Kujdes goca. Ehm, um, atëherë, mënyrat e të konceptuarit të gjërave, pra mendimi, kultura dhe sjellja dhe sigurisht karriera është parësore, sepse është burim i të ardhurave e askush nuk do të bënte jetë të qetë pa të. Kjo është çfarë ka shkruar eh, Desantila sot në mëngjes. Në përgjigje të pyetjes sonë çfarë kërkoni, cilat janë cilësitë që e bëjnë një njeri tërheqës, pra një djalë, ajo thotë, mënyrat e të konceptuarit të gjërave, mm -hmm. pra bota, botëkuptimi që ka ai, mendimi, kultura, sjellja dhe sigurisht karriera, sepse pa paratë pastaj jeta bëhet e vështirë. Mm -hmm. Eni ka shkruar thotë një vajzë që të jetë tërheqëse duhet t'i ketë të gjitha ato që janë më lart, por prapë thotë në radhë të parë mendja duhet të jetë, por edhe bukuria. aparenca është kontakti i parë dhe të bën ta mendosh atë vajzë, ose mendosh për atë vajzë. Pra me pak fjalë një vajzë për mua duhet të jetë e bukur përveç se e zgjuar se një vajzë që mban veten dhe që s'e mban veten. Dhe e lë atë pas dore, ku qëndron pastaj zgjuarsia e saj? Mm -hmm. Thotë ai. Po ku di un tek libra që ka shkruar. Ndërkohë Niku Niku thotë siç është thjeshtësia, kultura, mm. dashuria, mm. të paktën këto cilësi duhet të jenë për të bërë një njeri të kompletuar. Silvestri as vetë nuk e di. Ora është në 7:53 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike. Dua t'ju tregoj historinë. Mm. Meqë jemi me me kriminelët, ë uh, Jeri ka një dhe un kam një, por uh, po e filloj un Jeri. Meqë kam gati këtu. Ë uh, njëra nga gjërat që nuk duhet të bëjë një mendje e kulluar kriminale kur uh, përpiqet që t'i shpëtojë policisë uh, mm -hmm. është që të mos uh, përdorë si fshehje të identitetit një kanaçe me bojë nga këto spray. Spray. Po. Oh, oh. Ky djaloshi këtu që nuk është edhe aq i mençur miq të dashur, quhet Jose Espinoza. Dhe ky është nga Los Angeles. në mm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në ato rrugët e liga të Los Angeles ka edhe vjedhje makinash, mm -hmm. siç ishte ajo ku ishte i përfshirë zoti Jose Espinoza. Por uh, ai u kap me makinën e vjedhur. Mm. Policia e dalloi, e ndaloi dhe ky nga makina U lëshua si një dre. Iku me vrap, arriti që të shpëtojë. Ia futi vrapit. Po, po policia e dinte se kush ishte. E njihte Hozen. Kështu që i vajtën pranë shtëpisë dhe e takuan atje kur po vinte në shtëpi. Ah. Por ishte Po e maskuar. prishin aty. Po. Nga nga ky është pak ezmer. Po nga ezmer vendosi që të bëhej i zi. Mm. Kështu që kishte blerë një kanaçe me spray paint dhe Dhe kishte ia futi vetes. dhe kishte lyer kokën dhe fytyrën Duke u bërë një djalosh i zi edhe tha, në këtë mënyrë ata kërkojnë një një po themi jo bardhosh tamam, por dikë tjetër me tjetër nuancë lëkure. Do më shikojnë mua, pis i zi, Që kush do më njohë Tha Policia thoshte që dukej qartë Që ishte një fytyrë e lyer me, me bojë Nuk na gënjeu për asnjë moment dhe Policia e ka quajtur uh, me një eufemizëm po themi mm -hmm. uh, Maskimin e tij Jo efektiv. Kjo është ajo që kanë eh, përdorur ata. Maskimi ishte, thonë ata, jo efektiv. Jo efektiv. Në rastin e këtij djaloshi. Kështu që u dallua përnjëherë. Ë, kështu që mos bëni këtë, mos bëni Mos bëni as këtë tjetrën që dërgoj. Nuk mban, nuk mban spray-i, spray-i në fytyrë. Po pra, nuk jo, jo dash, jo dash. Është dukshëm. Ndërsa Jeri ka këtë histori me kriminelë. Ëh, përfshihet një dyzet e shtatë vjeçare, e ka emrin Nola Williams dhe partneri i saj Re, Raymond Godinson, mm -hmm. të cilët janë nisur bashkë me një fëmijë të vogël nga Jamaica drejt Londrës. O, sa mirë. Por ëh, uh, ka shkuar shumë mirë derisa kanë mbërritur në Londër kur Policia i ka kërkuar dyzet e shtatë vjeçares dhe partnerit për një kontroll rutinë, sepse Nola mm. më përpara kishte pasur shkelje të ligjit, por shkelje të vogla, jo të mëdha. Mm, Okej, okay. kësaj radhe shkelja është? Si e, policia vendosi që të bënte një kontroll rutinë. Në momentin që policia ka dashur të bëjë kontroll edhe për partnerin, ai ia ka fut vrapit. Partneri iku me vrap. Iku me vrap. Oj, e humbi qetësinë. Do filloi, domethënë që diçka të mos shkonte si duhet. Ja se çfarë Nola do të kërkonte tek një partner. Të ruajë qetësinë. në momente delikate. Dhe falë arratisjes së partnerit të saj, policia i ka bërë një kontroll të imtësishëm mm -hmm. 47 vjeçares dhe ka gjetur që në recipetat e saj kishte jo më pak se 1 kg uh, kokainë. 1 kg kokainë. 1 kg kokainë. E dëgjoni juve Nolan. Uh. Do thotë që Nola, Nola, ë, uh, praktikisht, domethënë, dukej sigurisht kishte recipetat plot, por i paska mm. patur plot me drogë. Po. Plot me drogë. Duke... Një kilogram, domethënë, rreth uh, gjysmë kilogrami kokainë, paska qenë, paska qenë kështu, paska qenë dërrasë, e ngjeshur, po? Ajo vetë, po, e vërtetë, do thosha, kokaina paska qenë goxha e ngjeshur. Um, ehm, po, edhe policët e kanë pasë shumë të vështirë në fillim për tjetë shuar duar për... Tha, a është kjo, duhet? Po ma merr mendja nëse ajo ka qenë, shikoj tash se se se puna është nëse ti i ke ato të gufuara kështu mm. përpara, apo që vet nuk ke. Po po po. po. Do krijojë ka pas një lloj balanci një si të bien hije, të bien hije kështu nga nga mbi të pas një push-up këtu që ka krijuar vetëm një kështu sikur ka po, këtu, po. edhe pastaj po, ka filluar të krijojë. Ai ka vetë uh, recipeti, kështu që ajo është munduar që t'i t'i sjellë në formën e push-up-it. Nëse mund t'i ketë edhe palosur i ka I ka mbledhur nja dy herë kështu. Ç'kam bërë? Megjithatë, është dënuar tanimë me 13 vite burg edhe partneri i saj i cili është në arrati akoma. Bravo. Nuk është kandidatura miq të dashur, Durakinat është tjetër fjalë, Durakinat është anagrama për ditën e sotme. Kujdes. Kid Rock, miq të dashur, First Kiss, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8, 8 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altin, Nolton dhe Lorin. Jemi gjithë me ju nga ora 7 deri në orën 10. Në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Okej, okay, um, është momenti i zërit uh, përgjuar për ditën e sotme, le të shohim nëse e dallojmë dot se kujt i përket ky zë sot. Loja fillon tani. Më pëlqen mjekra. Tani nuk e mbaj dot më. Po më pëlqen. Wow. Është dikush të cilit i pëlqen mjekra, por që vuan nga pamundësia për ta mbajtur dot një mjekër, nuk e mbaj dot më thotë tani. Ëh, mm. uh, megjithatë i pëlqen. Megjithatë i pëlqen, i pëlqen mjekra. Po më pëlqen mjekra. Tani nuk e mbaj dot më, po më pëlqen. Ne u dove. Do të thotë djalë i ri. Djalë, ah, po mirë, po djalë i ri, okay, dakord. Jo, jo. Po jo grua më. Jo. Premisat i ka për burrë. Jo, se më kujtua ajo gjermania që kishte mjekrën 8 cm jo, jo. të gjatë, thashë mos ka dalë në studio. Është çun. Epo ai po thotë që është çun, çun me mjekër, çun me mjekër, është një djalë. Më pëlqen mjekra. Tani nuk e mbaj dot më. Po më pëlqen. Po më pëlqen. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja. I pëlqen ta ketë vetë? Po, po Po, po Oke okay. uh, Mirë Nuk e di, unë s'e kam idenë as më të voglën Kisha një ide, po jam aq larg sa që nuk di. Është shumë e qitje larg atë siç i thonë, e kupton? Në ato rrethina do ta hidhja, pa e parë fare se ku. Po nuk e di, nuk e di, nuk e them dot. Për momentin ta lëmë pa thënë, se është. Mirë, dakord. Dakord. 069 20 70 222 069 20 70 222 kanë shkruajtur fjalën si kandidura. Oh, kandidura. Induktim. Po ku e ke? Induktim. Çfarë do të thotë? Induktim nuk ka më këtu. Unë nuk jo. kam më. Që dhe, kanë kanë ti dura, nuk e di çfarë do të thënë kanë ti dura. Ë, uh, nuk është po, çështja të formosh. Kandarinat. Kandarinat. Po. Ato janë në fakt kandare shumë të vegjël. Ato të vegjël. Kandare kështu farmacie, kandarina. Një pemë aty. Kandarinat. Po. Atëherë, atëherë. Kinderat. Jo, nuk është kinderat. Dura kinat. Dura kinat. Nuk është kuadranti. As kuadrati, se ka një n. Dura kinat. Një person. Një person. Mm -hmm. Okej. Okay? 069 Unë do të bëj një pyetje nga lajme, nuk kemi bërë asnjë për sot. Fillojmë uh, fillojmë me ca pyetje, pastaj shkojmë tek muzika. Por uh, ka pasur një ka pasur një debat gurgule, Ka pasur një gurgule, po. Gurgule përpara ndërkombëtarëve. Ë uh, që ka ndodhur dje. Mm. Debati madje ka ndodhur edhe në gjuhë të huaj. Edhe në gjuhë të huaj. Aldo Bumçi ka qenë në uh, Taulant Balla mm. në në atë atë debatin që është bërë atje uh, përpara ndërkombëtarëve. Pyetja është në cilën gjuhë është zhvilluar debati? Dakor. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ka shumë mendime që është një pikë kthese për politikën shqiptare, ku fillon të shahet edhe në në gjuhë të huaj, por në cilën gjuhë ka, ka pasur debat që është zhvilluar dje, mes deputetësh, mm -hmm. debati bërë në një gjuhë të huaj, në cilën gjuhë. 0692070222 dëgjojmë Style nga Taylor Swift, kjo është e fundit që vajza ka nxjerrë. Ja ku vjen. Ora është 8:13 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Atëherë, uh, kemi pasur uh, kemi pasur një pyetje në lidhje me çfarë ka ngjarë uh, që kanë kur kanë folur kanë debatuar në cilën gjuhë ishte pyetja? Po. Në cilën gjuhë? Në anglisht. Mhm. Mm Bravo. E ka gjetur Manjola. Asistencë ndërkombëtare. Kan kanë folur edhe në anglisht. Ka qenë uh, Aldo Bumçi për shembull që i ka numëruar që të tëra cëk e cëk e cëk e cëk në anglisht uh, përpara mediave. Ka pasur precedent të ngjashëm të asistencës Nëse. Okej, okay, kjo është një. E dyta, e dyta që do bëjmë për uh, për uh, sot në lidhje me ngjarjet, është gjithashtu e lidhur në një farë mënyre me debatet dhe me mediat. Mm -hmm. Sepse një i ri ka kërkuar që të dali në Opinion. Tam. Ka qenë një djalë i cili ka hipur në një pallat tetëkatësh, që është pranë uh, Kinostudios, atje pranë televizionit Klan dhe ka kërkuar që të flasi me Blendi Fevziun në mënyrë që të dali në Opinion dhe mm. të shprehë shqetësimet e tij. Pyetja është për juve, nga cili qytet ishte ky i ri? Është i riu. Po, sepse ka ardhur në Tiranë nga një po. qytet, ka blerë një megafon, ka blerë dhe një elektrik dore. Nuk e di pse ka dashur elektrik, po ndoshta për për të tërhequr vëmendje. Gjithë baxhat e pallatit aty çka. Po edhe me idenë që mund ta gdhinte domethënë. Mund edhe po. Dhe dhe i është përmbushur dëshira deri në mbrëmje, që të dali në Opinion. 15 minuta. A dal në Opinion. Pyetja është nga nga cili qytet ishte i riu që doli në TV Klan? Në Opinion mbrëmë. Në Opinion. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. 069 20 70 222 Avril Lavigne do të vi tani me Give uh, You What You Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në Klubin e Mëngjesit Unë ju përshëndes jam Blendi këtu bashkë me Erin, DJ-në Olten edhe Lorin Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën dhjetë valet e Club FM 104 Edhe në ekranin e Club TV-së dhe miq Edhe pak ditë na ndajnë nga fillimi i panairit të shëndetësisë Që zhvillohet nga data 19 deri në datën 21 mars Në Tirana Expo Center është Ky panair i cili sjell përveç ekspozimit të hallkave të sektorit shëndetësor dhe institucioneve shtetërore dhe private, si dhe sipërmarrjeve që veprojnë në fushën e mjekësisë, një mundësi për informim dhe ndërgjegjësim për vizitorët mbi rëndësinë e shëndetit vetjak, të kontrolleve periodike shëndetësore, si dhe të teknologjisë moderne për diagnostikim që sot është e disponueshme. Në këtë panair subjektet pjesëmarrëse do të ofrojnë paketa të ndryshme mbi shëndetin me çmime të favorshme, si dhe disa shërbime shëndetësore mm -hmm. falas Qim. mu aty në panair. Dhe janë këto: kontrolli i vlerave të tensionit arterial, diabetit, kontrolle dhe këshillime dermatologjike, okulistike dhe dentare. Ndërkohë për gratë dhe vajzat do të kenë mundësinë që të bëjnë testin e mamografisë dhe kjo vjen falas duke filluar nga data 19 deri në 21 mars. Është në Tirana Expo Center. Mirë, um, atëherë kemi një fitues në lidhje me anagramën për ditën e sotme. Olta është Katundari. E di, faleminderit Olta. E ka gjetur Milena 677 i mbaron numri, fiton librin Dritë midis oqeaneve. Atëherë një kopje të Dritë midis oqeaneve shkon për uh, Milenën sot në mëngjes Katundari ishte fjala. Durakinat. Edhe ka qelluar e vështirë. Ishte çike vështirë, po, po. ishte pak e vështirë. Okej, okay, um, atëherë, atëherë. E dëgjojmë edhe një herë zërin e përgjumur që kemi për ditën e sotme, shikojmë nëse kemi një fitues në lidhje me pyetjen që bëmë nga lajmet pak më parë, por në fillim ky zë. Më pëlqen një ekran. Tani nuk e mbaj dot më. Po më pëlqen. Okej. Okay. Kujdes, ndërkohë miq të dashur, nëse dëgjoni këtu, ky zotria kërkon Blendi Fevziun. Ku është Blendi Fevziu? Faleminderit për të shprehur në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu shqetësimin e tij për situatën e kriminalitetit në vend. Florian Matia kërcënoi se do të hidhej nga një pallat shumëkatësh në rrugën Aleksandër Moisiu, pranë ish-Kinostudios. I riu është nga Lezha. Nga Lezha. I riu nga Lezha këmbgulte po, si kërkesën e tij. Ne kemi konfirmimin nga Klani. Siguri dëshironte ta bënte nga studio e emisionit Opinion. Është e bukur fare. Lëvizja në media e gazetarit Fevziu dhe premtimi se njëzet e katër vjeçarit do t'i lejohej të fliste për pesëmbëdhjetë minuta në emisionin Opinion e bindën të riun nga Lezha të zbresë nga taraca e pallatit. Atëherë, ky është ngjitur në pallat në mënyrë që të dali në Opinion, e kupton? Deri këtu. Dhe dhe në fund fare ia del sepse Blendi e pranon në program, si si thua, e kupton, një njeriu Ka diçka për të thënë, ka ardhur që nga Lezha, diçka do të thotë. Edhe të gjithë tani janë sy e vesh. Janë sy e vesh se çfarë do të thotë i riu nga Lezha. Edhe ja ku e ke të riun nga Lezha në opinion, ja se ç'thot. Ma thuaj edhe një herë. Pse e bëre gjestin. Këtë këtë veprim është se Unë dua që të bëhem sa më i njohur për gjithë shqiptarët. Do të bëhet sa më i njohur. Po, sa më i njohur, me një fjalë. Do të bëhet sa më i njohur për gjithë shqiptarët. Është mënyra e tij. Kjo është, kjo është, domethënë, ka Big Brother, vuan 100 ditë. Tam. Se të vuash 100 ditë valla. Hyp në tarracë. Merr blej një megafon, hyp në tarracë, kërko të dalësh në opinion. Sot ndar, thua 20 minuta në opinion, janë 20 minutat e tu të famës. Arsyeja pse e bëra, thotë, Që të bëhem sa më i njohur për gjithë shqiptarët. Jo, kjo është ajo që më pëlqeu ishte në fund. Jo me një fjalë, një është mirë, me një fjalë për nevoja shpirtërore, për nevoja e punës, edhe për do për fol me një fjalë për shqetësimin e rendit, me një fjalë. Shqetësimi që do bëj publik unë është vetëm. Qeveria shqiptare ka rrit ka rrit gjithë ato taksa, ka rrit çmimin e energjisë, i ka rrit gjithë ato taksat. Fillon kërkon për shembull duan, dua dal te Adi Krasta. Dua. E kam fiksim. Gjithë secili në emisionin e vet, e kupton? Nga kështu edhe de, nuk nga një anë lehtësohen gazetarët, se s'kan nevojë pastaj as bëjnë uh, plane asgjë domethënë. Lajmi vjen vetë. Lista, vetat, lista për sot. Kush do dali sot në emision? Të hedhurit e, ose ten, tentativat për hedhje sot. Okej. Okay. Mirë. Kthehemi pas pak tani është koha për të dëgjuar nga Nickelback, është uh, Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani ai dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Çfarë hani ndikon në lëkurën tuaj për mirë apo për keq. Kështu thotë Ariel Ostan, doktor tek Akademia e Dermatologjisë në Amerikë. Dhe këtu poshtë është një listë me ushqime që në rast se i konsumoni ju bëjnë të dukeni më të vjetër. Ëmbëlsirat. Përdorimi i tepruar i sheqerit të rrit insulinën, e cila përshpejton plakjen e lëkurës suaj. Alkooli. Sipas mjekëve, pijet alkoolike thithin ujin nga lëkura juaj duke e lënë atë të pahidratuar. Vera e bardhë. Fryrja e syve e shkaktuar nga konsumimi i shpeshtë i verës ju bën të dukeni më të lodhur dhe ju lë fytyrën të pahidratuar. Mishi i djegur, yndyrnat dhe djegia ju bën të dukeni më të vjetër pasi ato bllokojnë arteriet e cila çon në mungesë të elasticitetit të lëkurës pasi molekulat e ujit nuk depërtojnë në qeliza. Ushqimet e kripura, Nëse merrni më shumë se një mijë e pesëqind miligramë kripë në ditë, ka shumë gjasa të rritet presioni i gjakut, e cila ndikon në dobësimin e lëkurës suaj. Ushqimet pikante. Përdorimi i shpeshtë i tyre bën të dukshëm kapilarët e lëkurës suaj duke e treguar atë më të plakur. Mishi i kuq. Sipas një studimi të fundit në Klinikën Cleveland, mishi i kuq përmban nivel të lartë të karnitinës, një kompleks i bollshëm me proteina shtazore, të cilat mund të ngurtësojnë muret e enëve të gjakut, duke shkaktuar kështu lëkurë të rrudhur para kohe. Pijet e gazuara nuk kanë mëshirë për dhëmbët dhe lëkurën tuaj. Pijet me gaz përmbajnë shumë acid dhe veshin smaltin e dhëmbëve, duke i bërë dhëmbët më të ndjeshëm ndaj kalbjes. Dhe një buzëqeshje me aspak shkëlqim mund të bëjë që fytyra juaj të duket e drobitur. Pije që përmbajnë kafeinë. Kafeina jo vetëm që zverdh dhëmbët tuaja, por dehidraton edhe lëkurën, gjë që bën të theksohen edhe më shumë rrudhat rreth syve. This is Club FM 100.4. Tum tum tum tum. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim. Ora është tani 8:39 mm. minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irin Altin, Oldën dhe Lorin. Sot ju kemi bërë një pyetje, cilat janë ato cilësi që mendoni se e bëjnë dikë tërheqës, qoftë vajzë apo djalë. Sot çfarë e bën dikë të rreqës? Interesant uh, si si rast për uh, për një partnerizim ose një mhm. dashuri apo një lidhje në çift, domethënë çfarë janë ato? Është bukuria, është suksesi, është karriera, janë paratë, është sjellja, kultura, dashuria. Gjitha këto gjërat janë të nevojshme, kam përshtypjen unë, të gjitha duhen nga pak, por çfarë është për ju ajo që e bën dikë intrigues, dikë që t'ju bjerë në sy, t'ju tërheq vëmendjen. Këtë duam që të na tregoni sot në klubin e mëngjesit 069 20 70 222 069 20 70 222 është numri i telefonit për të na shkruar Ëm, um, kështu që mundet që të jeni um, prezente dhe jeni të mirëpritur. Po shikoj diçka. Ëh. Mm ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një djalosh është pushuar, si thua, është pezulluar nga shkolla, është 11 vjeçar, 11 vjeçar dhe është pezulluar nga shkolla për një vit rresht. Po pse? Po sepse ëm um, i është gjetur në çantën e shkollës ja ka gjetur drejtori vetë madje. Mm. Një çakmak dhe një gjethe që drejtori besonte se ishte gjethe marijuana. Po. Ëh mm. uh, dhe për shkak se të tillë e kanë uh, atë politikën, si thua, të shkollës, ai ka thënë je i pezulluar një vit nga drejtoria arsimore, që do të thoshte jo vetëm në shkollën. Ma dai sa i drejtori si gjethe. Po po. Po nuk mund të shkonte në uh, asnjë shkollë tjetër. Por në asnjë shkollë tjetër uh, nuk mund të shkonte. Kështu që përveç kësaj ka nisur edhe një lloj hetimi i vogël mbi ku e gjeti, çfarë uh, si ishte puna, domethënë që ky vajte në shkollë, kjo është në Virginia që ka ndodhur dhe Sa vjeç ishte ky? 11, 11, 11 vjeç, 11 vjeç. Dhe ça ka ndodhur është që që nga hetimi që policia ka bërë mbi gjethen, mm. ka rezultuar se gjethja nuk është gjethe marijuane. Pra është një gjethe. Ishte ky 11 vjeç. Në po gjethe. Ky... Është një gjethe, një gjethe e mbledhur shuk në çantën e tij, një gjethe çfarëdo. Mm. Ëm, mm. um, kështu që vetëm pas 6 muajsh kur ka kaluar gjithë kjo fjalë, ndërkohë ishte në shtëpi. Në depresion. Të dy prindërit, po pra, të dy prindërit i ka mësues dhe ata ankohen. Sepse thonë, kemi pasur një fëmijë shumë të mbarë, kemi pasur një fëmijë shumë të të çelur, si thua, të shoqërueshëm, të gëzuar, të lumtur, dhe tani kemi një fëmijë i cili ka rënë në depresion. Mm. Fëmija ndejti 6 muaj në shtëpi dhe vetëm pas 6 muajsh arriti që të futet në një shkollë tjetër, ë uh, mbasi u provua që gjethja nuk ishte gjethe marijuane, ishte vetëm një gjethe, një nga një bimë, nuk e dimë po se çfarë. Ka shumë kohë, duhej vetëm për ta verifikuar. Po sepse jo. sepse njëra gjë çoi te tjetra dhe nuk e nuk di ta shpjegoj se si ka ndodhur ekzaktësisht, por ajo çfarë ndodhi është që ajo shkollë nuk e ka pranuar më dhe shkolla thotë që neve kemi një politikë të tillë dhe kanë hapur ato si thua librat e ligjeve dhe mm. aty shkruan që substancat e ndaluara dhe substanca që ngjajnë si substanca të ndaluara mm. janë të ndaluara. Okej, okay, kjo është politika e shkollës. Kështu që, kështu që po- mund të jetë për shembull një kokërr aspirinë, por në qoftë se gjendesh me kokrra, me vetë, atë që mund të duken ose pluhur aspirina, ku di unë se çfarë, por diçka që kur e shikon mësuesi mund të duket si drogë, apo imiton drogën mm. në një farë apo formë apo një tjetër, mësuesi ka të drejtë që ta përjashtojë. Mund të jesh edhe me sodë buke. Mund të ishte me sodë buke pra. Mund të duket si po, drogë. Mund të duket si drogë. Kështu që, kështu që shkolla thotë ne jemi në rregull me nga ana e tyre. Kurse fëmija ka rënë në depresion, prindërit ankohen që e ka kapur ankthi, sepse thotë nuk do hyj dot në universitet, nuk do zë dot një punë po, po. dhe është 11 vjeç dhe po mendon tash që do i prishet karriera, edhe është mërzitur shumë. Por në fakt Nuk e di. Nuk e di. Po pra tani tani mund të fillojë drogën ky djalë. Tamam, në kushte të tilla po, depresion. Ishte gjethja. Jo, domosdoshmë. Ishte ishte ishte gjethja e lules, çfarëdo që e shtyu drejt drejt depresionit edhe edhe shkatërrimit total. Po që m'u duk shumë e çuditshme, por një vit pezullim, një vit pezullim për një gjethe. Jo, jo për një qese me gjethe. Okej. Duhet të përmbahesh. Ja. Po, Eno pra. Bozdo është politikan, nuk po, është po. prezantues televiziv. Po e kanë parë shpesh në fakt që te. A mund të, duket si prezantues normalisht. Eno Bozdo show. Detrohen. Po. Sonte. Në Eno Bozdo. Po. Okej, mirë. Shkon. Ehm, Ja, eh, shkon, pse jo. Atëherë. Atë që fitues është Jari nga Tirana, fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Bravo Jari. Bravo Jari. Të lumtë Jari. Okej, okay, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, do të kemi edhe një quiz me seri, gjithsesi kam bërë gati edhe Sharadion për sot në mëngjes, deri atëherë ka të muzikë nga Liga Bu. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. è perché non vuoi vederlo tu. Cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto solo un po' di tempo ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e pensaci tu. Hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:50 minuta. Si është ajo Nescafe? Çfarë është ajo? Ë, uh, çfarë quhet? Frappe. Frappe, frappe. frappe ja. Po frappe po se s'e paskam bërë shumë mirë. S'e ke bërë shumë mirë. Po ti e provove? Nuk është se e provova. Kishte bërë sa pushim prandaj. Ëm, ehm, a jeni gati goca? Ne gati jemi. Para se të shkojmë, para se të shkojmë tek Sharadio e Vajzave, unë doja që të ngrija Kafshë kombëtare. Oh, kafshë kombëtare. Ju e keni parasysh që kombe të ndryshme kanë uh, si simbole mm. në historinë e tyre, në stemat, në flamujt, edhe kafshë. Kështu që sot ne do të flasim për kafshë kombëtare. Për shembull, e nisim me kafshën kombëtare të Spanjës. Mhm. Mm e cila kafshë çuditërisht Çuditërisht, nuk është se ndien shumë amor atje në korrida. Kujdes. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Kafsha kombëtare, për shembull ne e duam shumë shqiponjën. Po normal. Po shikon te kopshi zoologjik për shembull shqiponjat i mbajmë kështu. E kemi me, me kondicioner, me kondicioner. Po, po. Por edhe në Spanjë, kafshën e tyre kombëtare nuk është se e duan shumë mm. në korrida. Sha Radio. Sha Radio. Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Oh. Po bëjmë nxehjen e muskujve. Jeni gati? O, jemi gati. Nuk është kaq e vështirë. Kemi ndihmë, Alta. Mos u lodh kaq shumë duke bërë. Gati goca? Mhm. Gati goca? Atë goca është send. Jo, nuk është se ja bën vetes. Ka dy kuptime. Ka dy kuptime. Okej, Jeri lëre se. Diçka që ndodh në të pavetëdije dhe diçka që ti e ke brenda vetes. Po pra, fillon me n dhe është jo, un kam dhënë shumë ndihmë. Fillon me k. Jo, fillon me jo, k, jo. karakteri. Jo, jo, jo. Ka lidhje me karakterin? U ndodh të gjithëve. E pavetëdijshme. Në rastin tjetër është diçka që prapë unë mendoj që të gjithë njerëzit kanë të tilla. Pavarësisht se sa i realizojnë apo jo. Uh. A pra. Do ta mbaroja unë fjalën deri në fund. Pa ndihmën e Jerit, ëh, nuk e gjen. Tilla edhe kafshët kanë. Maverick Sabre vjen tani me këngën No One në klubin e mëngjesit ishte Sharadio miq të dashur e vajzave. Kur të kthehemi do të kemi edhe tonën të çunave, por më parë do të jenë edhe lajmet e orës 9 me Isidën këtu. Let's you and now I feel a fool. Një gjë që duhet të jetë ekuilibri. Interesante po. Pëlqeu kjo. Janë të mirë këta çunat. Shumë të mirë. Janë shumë të mirë. Okej, okay, atëherë do të do të bëjmë një sharadio kthimi tani, siç e premtuam. Unë dhe Altini kemi menduar për një fjalë. Ëm, uh, kështu që vajza juve mundet tani ta filloni lojën dhe të kërkoni fjalën tonë. Ndërkohë ju mund ta gjeni në 069 20 70 222. Jo. Nuk mbahet në dorë? Mund ta ngresh? Mund ta ngresh, uh, jo me dorë, jo me dorë. Me, jo me, me vinç. Me vinç po. Ah. Me makinë. Me vinç po, edhe me makinë. Është një blok. Është me rrota. Mund të ketë rrota, nuk e di. Fillon me k? T. T. T tritoli e ke fjalën. Tritoli. Jo, jo, jo, jo, nuk është tritoli. Ajo më erdhi si rezultat e asaj që po thoja. Në fakt civilët, ë, civilët nuk rekomandohet, nuk rekomandohet, nuk mund ta kenë. Civilët nuk mund ta kenë një të tillë. Një. Po fillon me t apo jo? Jo, jo, jo, nuk fillon me t. Një R për shembull. R. R. R. Raketa. Raketa. Dorana ka gjetur miq të dashur. Oh, kjo është është dëgjuese race. Është është kafsha kombëtare e Spanjës, por që kur e çojnë në korrida atje, nuk është se ka shumë dashuri për uh, për demin. Okej, okay, bëjmë një tjetër pyetje, miq të dashur. Edhe kjo me kafshë kombëtare në kuizin me seri. Atëherë. Kuizi sot është me kafshë kombëtare miq të dashur. Pyesim tani për kafshën kombëtare të Bolivisë, të mm. Bolivisë, e cila kafshë përdoret nga bolivianët Tam. Për leshin e saj. Për të mbajtur pesha dhe qysh nga viti 1827 ndodhet edhe në monedat. Mm. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Kjo kafshë kombëtare e Bolivisë miq të dashur përdoret për leshin Për të mbajtur barra E gjithashtu nga viti 1827 e këtej Ndodhet, gjendet, shihet edhe në monedhat e Bolivisë. E Bolivisë. Cila është kafsha? 069 20 70 222 për ata që duan të luajnë me këtë kuiz me kafshë, kuiz kafshëror sot në klubin e mëngjesit. Dëgjojmë, kemi muzikë tani në Club FM në 100.4. Mirëmëngjes që të gjithëve.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 Oh, hello, hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq, ju përshëndesim. Ora është tani 9:18 minuta. Fjalën e ka Jeri. E dua t'ju tregoj për një kafshë shumë të çuditshme. Mm. Bëhet fjalë të çuditshme me që jemi te kafshët sot. Mhm. Bëhet fjalë uh, për një pitbull, në të vërtetë është një çift nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e kanë marrë këtë që kur ka lindur. Aktualisht është 17 muajsh, por vuan nga gjigantizmi. Me thënë të drejtën nga diçka vuan ai se. Është 17 muajsh dhe peshon shtatëdhjetë e tetë kilogram. Shihe vetë. Wow. Dhe është cilësuar si pitbulli më i madh në të gjithë botën. Është uh, një super pitbull, Është ky duket si super Luani në pitbull. kopshtin zoologjik, Madje- po ta krahasosh me këtë Oh, vajzë. Koka e God. tij është sa katër koka njerëzish bashkë. Tamam, sa Është e madhe dhe pavarësisht kësaj ë, mjekët ky është si që- demo valla, jo si qen. Mm, ë, do të vazhdojë të rritet akoma dhe më shumë. Imagjino është vetëm 17 muaj dhe ka një peshë 78 kg. S'ka mbushur akoma një vit e gjysmë. Po, dhe do të vazhdojë që të rritet akoma edhe më shumë, po, por me vite qeni duhet ta shumëzosh me 7 për shembull për ta nxjerrë mm. se sa është. Shëndet Lori. Shëndet Lori është fjalë vërtet, ky qen është i tmerrshëm. Herë 7, ky bie që të jetë ky bie që të jetë një nja 9 vjeç. Kështu me me vite qeni. Me vite njeriu. Me njeri, njeri me vite njeriu. Po. Nja 9 vjeç, domethënë që ka akoma, ka akoma për t'u rritur. Përpara. Po, po jetës, sa po. mish do ketë këtu. Por që familja është shumë e lumtur që ka këtë pjesëtar të ri në shtëpi dhe salla mund të bëhet. Po ndjek kurse speciale për t'u për t'u zbutur. Familja. Jo, jo familja, pitbull. Ky, sepse dihet që pitbulli është një kafshë e rrezikshme. Kafsha është agresive, plus ky është gjigant. Në mëngjesit, por që është çdo ditë i nënshtrohet kurseve speciale për t'u zbutur dhe për mos qenë agresiv me kalimin e kohës. Ky ka kokën sa një hipopotam. Ky mund ta kapërdijë një mace kështu pa pa e kafshuar fare. Jo, jo, jo. Për shembull. Ah, nom nom nom. Ej, shumë e bukur. Faleminderit Jeri. Të lutem. Kafshë gjigante nga bota, miq të dashur. Kafshë gjigante nga bota. Po. Shumë i shijshëm. Po, duket. Po, shumë i shijshëm. Olta, mm, mm, dhe ha gjitha këto. Mm, shumë i shijshëm. Se fole po. për salam, fole për po, uh, për mish me. Si është puna me ty? Çka ka ndodhur kësaj? Çka, e uritur? Unë kam një këshillë për uh, Olta. Mishngrënëse. Olta që kur uh, dëgjon për qentë, do që të hajë mish. Po. po. Olta, pse nuk shkon dhe ti? Nga data 19 deri në datën 21 mars po. në Tirana Expo Center për të ndjekur Medical Expo. Do shkoj. Atje bëjnë edhe bëjnë edhe bëjnë edhe shërbime shëndetësore falas për njerëzit që do të shkojnë në për ta vizituar panairin, me që ra fjala përveç për të parë në ekspozim mm. të gjitha këto shërbime të reja, mm. teknologjinë e re që përdoret për diagnostikimin e etj etj etj etj. Ata që shkojnë në panair, vizitorët pra, do të mund të përdorin edhe jo vetëm që të blejnë edhe paketa për shembull shëndetësore me çmime të ulta, që mund të jenë siguracione apo apo shërbime check-upi, por edhe aty në vend mund të mm. masin për shembull Tensionin. Po, mund të ketë një psikolog atje. Ta si Olta, ora, shikoj qenin më hahet. Po, po, po. Po, po mund të masë, çfarë çfarë mund të bësh ti atje tjetër? Është tensioni, diabeti, oh, kontrolle dhe këshilla dermatologjike, mm. okulistike edhe dentare. Gjithashtu ndërkohë për gratë edhe vajzat mund të bëjnë falas mamografinë. Okej. Kjo e gjithë ndodh gjatë uh, Medical Expo miq të dashur, uh, që është nga data 19 deri në 21 mars tek Tirana Expo Center dhe Olta Unë rekomandoj që ti të shkosh. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, Clare Maguire do të këndojë Don't Mess Me Around tani në Club FM në 100.4. Miq, ju përshëndesim. Cila është kafsha kombëtare e Bolivisë? Ke marrë vesh? Lama. Lama. Ja. Tamam. Është e vërtetë. Aleko fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Aleko, është Lama. Blue, King of the World. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Atëherë dua që ta filloj me një me një. Duhet të vazhdojmë pak me me këtë quizin me kafshët kombëtare. Dua që të shikoni këtu uh, në foto një zog të çuditshëm, wow. i cili oh, po oh, duket si iriq. Po. Duket si iriq, duket si iriq. Është një zog i vogël, është një zog i vogël, uh -huh. i cili është um, mban emrin Kiwi. Kiwi. Kiwi, si wow. kiwi. Kiwi. Ëm um, dhe edhe ngjan pak si kiwi, po që si një kiwi kështu, pak me forma. Ka uh -huh. si, si me qime kështu. Po. Është zogu kombëtar i cilit vend? Është zog kombëtar, gjendet në monedha, uh mhm. -huh. gjendet në stema, gjendet uh, gjithandaj, por pyetja është, ky zog i vogël me emrin Kiwi, uh mhm. -huh. është zogu kombëtar I cilit komb? Po. 0692070222 sot flasim për kafshë kombëtare. Kishim uh, demin uh, spanjoll, lamën boliviane tani largohemi që andej për të shkuar në një vend tjetër ku është një zog i vogël, një kiwi. Kiwi. Mhm. është zogu më i mirë. Zogu më i mirë i atyre anëve, po patjetër. Atëre, atëre. Çuna dhe goca. Çuna dhe goca. Po, po. Uh, do të tregoj pak historinë meqë jemi te kafshët e një burri në Kinë i cili ka fituar 83000 dollar. Po si. 83000 dollar amerikan për shkak se ka hedhur në gjyq tre agjenci shtetërore në oh. Kinë. sepse është kafshuar nga nga një panda. Oh. Tani po, ka ka vajtur ka ngacmuar vetë. Panda, ku kafshojnë pandat ne dim të gjithë që po, janë pra, paqësorë. Ne të gjithë e dimë që pandat në fakt janë paqësorë po, dhe dhe ushqehen me bambu dhe janë mm -hmm. kafshë han ato gjethet ato kallamet e bambuve sa kënaqen, por por ka ndodhur që në një fshat në Kinë, i cili ndodhet pranë një rezervati ku në të egër jetojnë 100 panda, është kafshuar pasi autoritetet po e ndiqnin njërin nga pandat Nuk e di sepse ekzaktësisht, por po e ndiqnin këtë pandë, e, e ndiqnin në mënyrë që ta kapnin dhe panda ka përfunduar në oborrin e shtëpisë së tij, ku ky ishte. Dhe thotë, më del një panda, thotë ishte komplet e mbuluar me me baltë, sepse kishte qenë në lluc, si duket. Dhe më del panda kështu përpara, unë nuk di ka t'ia mbaj, apo huh, një herë kështu. Panda më sulet, thotë më hidhet sipër dhe mbasi përleshemi pak, më kafshon këmbën. Tani panda e kafshon këmbën dhe nuk e lëshon, nuk e lëshon mm. deri në momentin që njëri nga këta njerëzit që po e ndiqnin pra punëtorët që ishin uh, duke u marrë me këtë pandë, uh mhm. -huh. i hedh një pallto mbi kokë pandës. pandës. Dhe vetëm kur i zë sytë do. I zë sytë, mm. vetëm kur panda nuk shikon më, atëherë vendos të, të hapi nofullën. Po. Oh, po, oh, oh, dhe ky nxjerr këmbën. Nga këmba, pastaj ka bërë 7 operacione. Oh, wow. Uh, për shkak të kafshimit të pandës. Dhe tani ka kërkuar dhe ka fituar, siç shkruan gazeta China Daily, nga shteti kinez 83.000 dollar amerikan, po e mm. rrumbullakosim shumën, shumën, sigurisht ka qenë në po, monedhë kineze, por uh, 83.000 dollar për, për dëmet e shkaktuara dhe kostot mjekësore që janë, janë shkaktuar këtij njeriu nga panda. Të drejtë ka pasur. Që mund kishte qenë mund kishte qenë kafsha kombëtare e Kinës, por nuk por nuk është. Kthehemi pas pak tani është koha për të dëgjuar nga Sam Sparro në klubin e mëngjesit miq të dashur. I wish I never met you është titulli i kësaj kënge ndërkohë ju kujtoj pyetja që kemi për ju është zogu i cilit komb është kiwi? They say it's insane when Ojej. Ora shënon 9:36 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. I wish I never met you ishte titulli i kësaj këngë miq të dashur nga Sam Sparro. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irin Altinin, Oltën dhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ju kemi pyetur sot se cilat janë ato cilësi që mm. kërkoni tek një partner, diçka që e bën një djalë apo një vajzë tërheqës apo tërheqëse, cilat janë ato që vlejnë sot, janë paraja, janë Suksesi, karriera, bukuria apo uh, vlerat, mendja, morali, siç mund të thotë mm. dikush, çfarë? Uh, është Laura për shembull. Po. Thot morali i mirë i sjell devotshmëri në gjithçka njeriut, mashkull apo femër. Edhe e di çfarë? Laura s'e ka keq se njeriu i pamoralshëm pastaj është uh, kam përshtypjen unë i, i gatshëm për çdo gjë, por mm. njeriu me moral pastaj uh, sikur i bën punët Ndryshe, ndryshe. E vërtet. Në zbatim të asaj që ka. Ndërkohë Niku siç thot thjeshtësia, kultura, dashuria, të paktën këto cilësi duhet të jenë për të bërë një njeri të kompletuar. Mm -hmm. Kemi pastaj Dritanin që thot puna dhe kultura që ka një njeri, besoj janë të rëndësishme për imazhin e gjithkujt. Është vërtet. Mirë, uh, faleminderit Olta. Ë uh, Iri desha të thosha, po gjithsesi. Ë uh, Altin, kemi një pyetje tjetër tani nga ato gjëra që ngjasin, uh, lajme miq të dashur, dhe do të largohemi pak nga Shqipëria për të shkuar në një vend i cili nuk është edhe aq larg, e gjithsesi, ë uh, vend i rëndësishëm, është shpesh i përmendur mm -hmm. në mediat botërore, sepse ka edhe zgjedhje tani, bëhet fjalë për Izraelin, ku Benjamin Netanyahu është është në garë për t'u rikonfirmuar si kryeministri i vendit, çfarë ka ndodhur është që qeveria që ai drejtonte është shpërbërë në një ka rënë pra, ka rënë për shkak konflikteve politike atje dhe tani do të garojë për për të riformuar një qeveri, por por në fakt Netanyahu sipas sondazheve del i dyti, sepse sepse i pari është ky në sondazhet në Izrael dhe mund të jetë, mund të jetë që mbas fundjavës të kemi në Izrael një kryeministër të ri, e mhm. pastaj do ta dëgjojmë shpesh emrin e këtij personi që për momentin është para Netanyahu, para Bibit, siç e njohim, Bibi Netanyahu, shkurt për Benjamin mm. Netanyahu. Okej. Okay? Dakor. Okej, okay, pra, kush është ndërkohë që Ëm uh, kemi uh, e di çfarë do ta mbaj edhe pak, por do t'ju tregoj një flamur. Do t'ju tregoj këtë zogun kiwi duke ngritur flamurin e vendit të cilin përfaqëson. Pyetja është cilin vend? Cilin vend përfaqëson zogu i vogël kiwi? Kthehemi pas. Po, emri kiwi. Kiwi, kiwi, po ashtu ka. Është një kiwi. Hello, baby. Uh, Charlie XCX atje me frymën e fundit. Ora është 9:42 minuta në këtë moment miq të dashur ne ju përshëndesim nga Radio Club FM në 104. Ndërkohë, Po. Kiwi është zogu kombëtar i, I Zelandës së Re. Zelandës së Re, ku ka më shumë dele se sa njerëz. Saktë, është vërtet. E ka gjetur Evi fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, Në Zelandën Evi. e Re kanë këtë prap, si zog kombëtar. Yes, yes, yes, yes. Faleminderit. Ndërkohë që Netanyahu, miq të dashur, është në garë dhe i dyti sipas sondazheve me Ikzhak Hercogun. Mm. Ikzhak Hercog. Mm -hmm. Është Noela fituese e dy biletave për në Cineplex. Që është nga partia e punës e Izraelit, por që duket sikur uh, mundet t'ia marrë zgjedhjet. Mundet t'ia marrë zgjedhjet, po. Është vërtet. Kështu. Mirë, ëm um, kisha një histori të vogël. Mm -hmm. Është historia e tre ëm um, e tre dhëndurve. Nuk e di, e ke dëgjuar ndonjëherë këtë të tre dhëndurve? Jo, jo. jo. Është është janë tre dhëndurë dhe vjerra e tyre e mhm. cila, e cila ë uh, do që të testojë se kush e do dhe e respekton më, më shumë ndër tre dhëndurët. Kështu që mhm. shkon tek më i madhi i dhëndurëve, ai ka një liqen pranë shtëpisë. Kjo hidhet, nuk di not. Dhe ai sigurisht sa e dëgjon mama, mama. Hidhet ai pas saj oh, dhe, dhe, dhe, dhe e shpëton. Po. Okay. Po. Të nesërmen në mëngjes, dhënduri në fjalë, dhëndri pra, po. gjen një Toyota Corolla të parkuar përpara shtëpisë së vet. Po, me një uh, kartolinë falënderimi aty që thotë faleminderit nga vjehrra jote. Wow. Uh, super. Të nesërmen e asaj dite, mhm. vjehrra shkon tek dhëndri i dytë. Uh -huh. Bën të njëjtën gjë edhe ai ka një liçen pranë shtëpisë, hidhet kjo, dëgjon ai, "Mama, mama!" U uh, lëshohet nga dritarja e katit të dytë direkt në liqen e nxjerr vjehrrën përjashta, shpëton të nesërmen në mëngjes një Toyota Corolla, shfaqet në pranë shtëpisë atje, mm. bashkë me një kartolinë, e hap kartolinën dhëndri dhe shikon shumë i lumtur. Falënderime nga vjehrra jote. Mm. Falënderime nga vjehrra jote. Në ditën e tretë, ajo shkon tek dhëndri i tretë. Po, mm. i cili ka gjithashtu një liqen, pranë shtëpisë çuditërisht. Çudi. Po. Wow. Ç'u ka ndodhur? Ose ata i kanë pasur të tre shtëpitë në një afër një liqeni, po, po. mos bëj tre liqene tre shtëpi. Po gjithsesi hidhet vjehrra atje. Dhe ky nuk e shpëton. Wow. Dhe vjehrra mbytet. Oh, dhe vjehrra oh, vdes, po të oh, nesërmen në oh, mëngjes. Oh, oh, oh, oh. Shikon ky nga dritarja një Ferrari i parkuar atje. Po, me një notë uh, për falenderime. E hap kartolinën e shikon falenderime nga vjehrri. Oh. Është poshtë atje dhe i thotë, mos, mos, ti je njeri me peshë. mos u hidh, mos u hidh, ti je njeri me peshë. Dhe si, u ndje i rëndësishëm. Po pra se, a, në fakt, u ndje, u ndje uh, graviteti i situatës, u ndje graviteti i situatës, dhe për fizikani i tha që ti je njeri me peshë. Mirë, a kemi dhe një pyetje që ka mbetur pa përgjigje, Olda i kemi dhënë që të gjitha? Jo, i kemi dhënë. A sa mirë. Po. Shkëlqyeshëm. Ishte një natë e errët, frynte një erë kështu. Ndërkohë, uh, gjethe shkonin gjithandej mm. kur uh, makina prishet, makina prishet, edhe djaloshi del nga makina, kontrollon por nuk gjen dot asgjë, uh, që mund të jetë gabim me të, ndërkohë që mesnata ka kaluar, hëna është është e vogël në qiell një korb fluturon. Përhapur atje dhe ky shikon që ka një stacion gazi tutje. Dhe e di, që rruga më e shkurtër për te ky stacion gazi Ta. është ose karburanti është të kalojë mes për mes një varreze. Mm. Po, mes për mes një varreze dhe kalon tek varreza. Dalngadalë, midis gurëve të varrit, kur dëgjon aty larg në distancë një. Pastaj pak më afër. Pastaj pak më afër. Pastaj pak më afër. Një gjë kështu. Shumë e frikshme. Mm. Kur moment a, edhe shikon një burr i cili është duke gdhendur me një daltë të vogël, një gur varri atje. Dhe ky i bëhet. Ai thotë se më ngriu gjaku. Thashë, ç'është kjo zhurmë këtu mes varreve, mes natës. Po ti thotë, çfarë po bën këtu? I thotë ky. Ma kanë shkruar emrin gabim. Kështu ishte ajo. Po gjithsesi. Ehm, um, kaq për uh, kaq për momentin. Faleminderit, jemi këtu çdo ditë. Jemi këtu çdo mëngjes, fakt. Jemi këtu çdo mëngjes. Ëm, jeni me Blendin, Erin, Altinin, Olden dhe Lorin në klubin e mëngjesit miq të dashur. Na keni nga 7 deri në orën 10 këtu çdo mëngjes. në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-së. Nëse doni, nëse doni ne mund të mund të bëjmë një lojë të fundit. Seriozisht? Të fundit fare. Po mendoja. Okej. Okay. Po mendoja mund të ishte mund të ishte një Po, patjetër, un këtu jam gati. Atëherë, meqë sot jemi deri meqë ju na e shkatërruat uh, Sharadion, un them ta bëjmë një Sharadio tjetër. Prap. Ja vetë çuna, pa vetë çuna. Mos kemi, mos kemi çu tash. Okej. Jeni dakord për një Sharadio tjetër. Okej, okay, mirë. Un uh, po ia tregoj Altinit fjalën tonë. Ndërkohë që ne gjejmë fjalën. Altini futet në një botë të çuditshme, në rrënjë të rishi. Çuna ndërkohë po bien dakord për një fjalë. Më duket se janë marrë vesh tani. Jemi marrë vesh. Oh, bo, bo. Gati. Për sharadio miq të dashur është një lojë ku 0692070222 është numri 0692070222 unë, Altini, Altini kemi rënë dakord për një fjalë, goca duhet ta gjejnë përmes pyetjeve. Sharadio. Yay! Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Goca, jepini. Është një gjë e mirë. Po, ja, nuk është. Mirë, ja, nuk, nuk është se ka një kështu kuptim pozitiv ose negativ. Është vërtet. Është neutral. Nuk është send. Jo. Është një ngjarje. Jo. Një person. Jo. jo. Veprim. Jo. Po çfarë? Jo. Koncept. Koncept është koncepti i të konceptin. Të koncept. Është ëm ka të bëjë me çështjen Doshi. Jo, nuk ka të bëjë me çështjen po, Doshi. Jo, aman, unë atë kam thënë. Është një koncept real. Megjithëse çështja Doshi mund të ketë shkaktuar një të tillë. Një të tillë, por Kash... nuk ka të bëjë me çështjen Doshi direkt. Ë fillon me p? Jo, nuk fillon me p. Jo, në fakt, në fakt Olta ka një sinonim që fillon me p. As trazira. Kujdes. As trazira. Ka një sinonim që fillon me p, fillon me t. Fillon me t, goca. Dhe kujdes. Një fizike. As trazira. Jo, pra tani mund mund ta mund ta ketë njeriu. E ka njeriu brenda. E ka njeriu brenda. Të tën apo të pën? Tën. Edhe pën, po sepse janë sinonime të së njëjtës gjë pra. Po. Kujdes. Ëm. Tu. Tu, jo, jo, jo, jo, kur jo, ke probleme, jo, jo, kur ke për shembull, kur shkon, kur shkon tek mjeku, po, edhe pra. në një vizitë E shkritë fare. Ishit të mrekullueshme. Edhe ju çuaj. Faleminderit. Ishit ju po ishin. Po ishin ishin në zjarr sot goca për Sharadio një kanë qenë. Wow. Aman ta bëjmë edhe një tjetër se më keni. Nuk di çfarë. Nuk di çfarë. Mirë. Atëherë, ne do kthehemi nesër, ju përshëndesim deri atëherë, miq të dashur, kënga e fundit nga Joss Stone sot. While you were out looking for sugar. Dhe fituesi i fundit është Ema ka gjetur tension. Tension. Lule nga bota e luleve. Ciao. Edhe u pafshim. Presioni ishte sinonimi meqë ra fjala. Po, vërtet. Kalofshi bukur.